家早上好เมื่อวานเราก็ได้ดูนะทั้งอาจารย์กำพลแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนนะ昨天我们看了呃长老和阿张甘鹏的纪录片มีตอนหนึ่งที่อาจารย์กำพลสรุปเรื่องคำสอนของหลวงพ่อคำเขียน

การเป็นการไม่เป็นอะไรกับอะไรนะคือมงกุฎแห่งธรรม但是呢不成为什么跟什么就是法的皇冠การเป็นผู้ดูเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นเป็นเหตุก็ได้นะ成为观者的时候呢是这个因因地ส่วนไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยคือผล นะ然后呢不成为什么跟什么是这个结果คือเราจะทำให้มันไม่เป็นอะไรกับอะไรโดยการกระทำตรงๆเนี่ยไม่ได้มันต้องทำเหตุโดยการฝึกเป็นผู้ดู我们是不可能说找到一个直接的道路，直接就成为这个不成为什么跟什么的。嗯，เพราะว่าถ้าเรา ไปทำว่าเราไม่เป็นอะไรกับอะไรแต่จริง บางทีมันอาจจะเป็นการแท้งทำว่าไม่เป็น如果说我们假设自己都已经达到了这个什么什么不是什么跟什么的这个境界的话，สิ่งสำคัญคือเราต้องมามาทำเหตุก็คือมาการฝึกความรู้สึกตัว ให้เป็นผู้ดูนี่แหละะ 所以呢，呃，我们是直接做不到的，所以我们要在当下种这个因。嗯。然后，然后当，pract，ให้รู้สึกตัวนะ，บ่อยๆนะ。因此呢，我们要常常的培养决心。嗯，เราจะเห็น，เราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันส่วนหนึ่งตัวสติที่เป็นผู้ดูเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ง

ก็จะเห็นนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่ง所以呢，你看到这个身是一部分，这个心是另一个部分。หรือแม้แต่ร่างกายมันก็มันเป็นส่วนส่วนกันกายที่เจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งกายที่มันไม่เจ็บปวดมันก็ส่วนหนึ่ง或者说甚至在这个身体上你也能观到它是有不同的部分的就是这个疼痛是一个部分

แบบนี้ดีไหม这样好吗เนี่ยใจมันไม่เป็นทุกข์ ใจไม่เป็นทุกข์นี่แหละ มันจะช่วยเยียวยาร่างกาย ให้มันทุเราอาการต่างๆ ลงไปได้呃，如果这个心它不苦的话，这个心也可以帮助这个身体来疗愈。อาการบางอย่างอาจจะหายเลยก็ได้นะอ嗯， 有一些，甚至说有一些状况、一些病症，它也可以自己呃就痊愈了，也是可能的。这是“ธรรมโอสในการรักษา，รักษาโรค。这个叫做法的药。嗯。但，是，有些，就，是，不能，靠，自然，治愈。但是有些就是不能靠自然但是有时候有一些疾病呢，我们也是没有办法说让他。 呃，就说他是有他的业，我们也没有办法去穿越他的。แต่ธรรมโอรสนี้แค่นี้รักษาใจเนาะให้มันเป็นปกติเนี่ย。但是法的药呢是用来治疗我们的心的，让它呃成一个平常的心。รักษาโลกเนี่ยทางใจ 就是这个也是用来治疗心的病。โรคทางใจคืออะไร心的病是什么？โรคความโลภโรคความโกรธโรคความหลงอา心的病就是贪嗔痴เนี่ยรักษาได้ไหมมียาที่ไหนรักษาโรคอันนี้ได้ไหมอืม 呃，那我们用什么样的药来治疗这些病呢？ธรรมโอสถนี่รักษาโรคของความโกรธความโลภความหลงออกไปจากจิตใจได้นะ这个法法的药可以可以治疗这个新的病贪贪嗔痴可以解可以灭掉。เนี่ย

ท่านรักษาโรคทางใจจนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางใจแล้วนะา已经啊对心的病都治疗好了一点病也没有เป็นเพียงแค่สมมติทางโลกนะ แต่ทางใจไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นอะไรเลยนะอ่啊只是啊世间的啊假假名世间的虚幻说啊我有病但是其实他心 一点也没有病。นั่นแหละ เราเองเนี่ยแหละถ้าเราปฏิบัตินะแบบนี้ มันก็จะได้เกิดผลนะแบบนี้เนาะ如果我们这样的啊用功，可能得到不是可能，一定得到这样的结果。นี่คือสภาวะนะสภาวะที่มันเป็นผลนะที่ เราตั้งใจทำความเพียรนะเนี่ย就是我们能得到的好的状态就是一个结果的状态当ที่เราเรียกว่าเราดูนะ เป็นผู้ดูดูอะไรดูกายมันไม่เที่ยงดูกายมันเป็นทุกข์ดูกายมันไม่ใช่ตัวตน我们当我们来用功当知者就是知道什么呢知道身体它是它那样，知道 身体它不苦。ดูใจมันก็เหมือนกันนะมันมันดูใอ่าใช่呃，知去知道这个身体它也是无常、无我和苦的。嗯，ดูจิตใจก็เหมือนกัน ดูไปเออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนะ关心也是一样啊，它是怎么无常，怎么 苦怎么无我？เนี่ยไตรักเนี่ยทั้งสามข้อเนี่ยนะ มันแสดงความจริงของกายของใจให้เราเห็น相反应，它它会啊让我们看到我们身心的实相。มันแสดงให้เห็นจนจิตใจอ่ะมันค่อยๆเกิดการยอมรับว่าโอ้ยมันเป็นแบบนี้เนะ当啊就是 当我们看到，我们会慢慢的接受啊，身心就是这样。นดูสิดูดีๆนะร่างกายมันเป็นสุขที่ตรงไหนมีไหม我们好好观一下，观察一下，身心是在哪里有娱乐快乐呢？ร่างกายมันเป็นทุกข์บีบคั้นนะ其实身体它一直有苦เรานอนใช่ไหมมันก็ต้อง พลิกตัวเปลี่ยนท่าไปเรื่อย我们说我们睡觉躺着也不可以啊也也还要改变姿势ไม้แต่ตานะ มันก็จะอยู่นิ่งๆตลอดนานๆ ก็ไม่ได้ มันก็ต้องกระพริบของมัน眼睛也是它不可以一直睁开眼睛还要眨眼睛ไม้แต่หายใจเข้าหายใจออกนะ หายใจเข้าไปสุดแล้ว มันจะกั้นนานๆก็ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยออกของมัน呼吸也是我们需要很很呃我们呼吸的话呢吸很长可是就算你可以吸很长也没办法一直吸下去คือร่างกายมันมันมีความทุกข์บีบคั้นคำว่าความทุกข์คือ มันเป็นสภาวะที่บีบคั้นให้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้我们是没有办法去强迫这个 呃，我身体呢，它一直都是被迫改变，然后它一直都有呃这种苦受是存在的。那如果如果当我们这样的理解，我们还是想执着这个身体吗？嗯，是。 มันเป็นที่พึ่งจริง ๆไม่ได้เนาะ มันเป็นแค่พิที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้น其实不可以真正的靠这个身体เออคล้ายๆเหมือนกับ依赖依赖身体ที่เราก็อาศัยเขาแต่พอเขาใช้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไป我们只是要使用它但是当它用不了了啊我们要放下เหมือนบ้านนะ เรามีบ้าน เราก็ดูแลบ้านอย่างดีแต่พอดูแลถึงอายุการใช้งานของมันมันผุมันพังเราก็ต้องยอมรับสภาพมันไป好像家我们在家里住要照顾整理好，但是当它很久了，但是这个房子它已经慢慢太久远的时候，它有损坏的时就就就放下它吧。有问题ท大家。 รียบเทียบเหมือนร่างกายเราเหมือนกับต้นไม้นะ有时候呢，呃，我们呃把我们的身体可以把它比喻为一个树。ต้นไม้เนาะพอมันโตเติบใหญ่ขึ้นมา ก็ก็แก่เนาะสุดท้ายก็ใบก็ร่วงโรยกิ่งก้านก็ค่อยๆหัก树呢，它慢慢的成长，然后它长大了， 可是，当他有一天，当他呃，也也会，呃，树也会衰老，然后所有东西都会衰老。嗯，对啦，来嘛，来สอนยาย вот 呢，สอนตอนสอนยายจะตายบอก。嗯，呃，老师呢曾经这样子的教导他的，他的奶奶。嗯。哦，是外婆。嗯。ตอนสอนยายจะตายยาย พอได้ยินคำสอนนี้นะใจก็ปล่อยวาง ปล่อยวางร่างกาย呃，就是在他外婆走之前，呃，他听到老师这样教导他，然后他就呃放下了他的身体。嗯，宝宝กร่างกายเรานะเหมือนกับต้นไม้นะเราใช้มานานนะมันผุมันพังก็ปล่อยไปเถอะนะไม่ต้องฝืน。老师说这个 身体啊，就像一棵树一样，我们已经用它用了很长时间时时间了，它已经开始损坏了，放下吧。ยายจะหายใจหอบหอบคล้ายๆเหมือนอาจารย์สมพลเลยนะอ在一开始的时候，他的呼吸就不太好。หลับตาแบบไม่รู้สึกตัวแบบไม่ลืมตาไม่ตอบสนองมามานานละหลายชั่วโมงอะ 他嗯，有好长时就是有几几小时的时间，他的身体已经比较没有反应了，然后没有觉性，呃睁开眼睛也呃他的眼睛睁不开，都是闭上的。哦，那哦，你方，他妈，我ม他，บทนี้》呢？他刚睁眼起他，下 แล้วก็ผ่อนลมหายใจแล้วก็ตายไปอย่างสงบ然后当他的外婆听到这段胎示以后呢，他又慢慢的睁开眼睛，嗯，然后就闭上眼睛就嗯走得很好了。พวกเราก็จำไว้นะตอนตายก็ถ้ามาไม่ได้ไปส่งก็ส่งตัวเองนะ记得这个哦。 当你最后一刻的时候，当你觉得走的不好的时候，你可以，呃，用这段开示。就切比嗯，我们可以用这些树或者房子来比喻这个身体，它在损坏了。 มันทำให้เราจิตมันไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราอืม这样子呢，会让你的心不执着于这个身体，也不着不执着心是我的。เหมือนที่เมื่อคืนก็มีตอนหนึ่งหลวงพ่อประโมทนะพูดถึงหลวงพ่อคำเขียนอ昨天晚上在开示里面，就是呃长老的纪录片里面也有ะโมท呃开示。จับอกว่า หลวงพ่อเขียนแล้เห็นนะ ร่างกายแก่นะไม่ใช่ท่านแก่เอ่าา่อ他说呃甘田长่说是身体病不่我病แก่เท่า老是身体老不是我老不ท意思啊ร่างกายเจ็บนะไม่ใช่ท่านเจ็บเอ่อเอ่อ่า不是่病เอ่อร่างกาย ตายไม่ใช่ท่านตาย是身体死不是我死เนี่ยแหละมันจะเห็นอ๋อ มันเป็นเรื่องของร่างกายที่มันแก่เจ็บตายของมันนะตามธรรมดา所以呢这个就是身体的生老病死这个是很正常的เนี่ยมันปล่อยวางร่างกายได้นะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย所以呢这样子就可以放下身体呃对它没有执着จิตใจเองก็เหมือนกันนะ มันก็เห็นจิตใจมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้ายนะบังคับไม่ได้นะ心也是一样，我们我们经常呃，它它经常改变，有的时候苦，有的时候乐，我们我们控制不了。ดูจิตดูใจมันดูดูความเปลี่ยนแปลง หรือว่าดูมันบังคับไม่ได้นะมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันดูค่อนข้างง่ายนะ 关关心呢，是我们要看他啊改，看他的改变，看他是无我，控制不了，这是也容易的。เนี่ยพอเราดูไปแบบเนี้ยความเป็นเราในใจมันอยู่ตรงไหน当当我们这样的观，那是我是在哪里呢？ใช่ไหมวินาทีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยมันจะคิดหรือไม่คิด 下一秒钟，我们也不知道有没有念头，你是什么念头。บางทีมันคิดแล้วอยากจะห้ามมันไม่คิดบางทีก็ยังห้ามไม่ได้当他啊来了念头，我们想控制他、阻止他，也阻止不了。ไอ้พวกเนี้ยเขาแสดงให้เราเห็นว่ามันเขาเป็นของเขาเองนะ这些状态是他表现出来，他是他自己的，他是他那样的。เนี่ยเรามีสติ นะสติจะเข้าไปเห็นอาการของกายของใจตามความเป็นจริง如果我们有觉性啊เ会真正看到身心的实相อมพอมันเห็นแล้วมันก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่น当我们看到了理解了它就会不执着มันเห็นว่ากายใจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะ我们就看到身心全部是啊 是在三法印。身心都在视线三法印。แต่มันจะมีที่อยู่ใหม่ของแต่มันจะมีที่อยู่ใหม่มันจะไม่ยึดเอากายเอาใจมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง แต่มันจะมีที่อยู่ใหม่คือนิพพาน

เป็นรูปเป็นร่างหน่อย แต่จริงมันคือสภาวะที่มันไม่ใช่ตัวตนนะ也也许北传的这个涅槃的话，他会也许可能感觉起来更可以触到，更容易明白。แต่นิพพานคือสภาวะที่มีแต่ความสุข 呃，但是涅槃呢是一个呃没有苦，就是乐的一个状态。嗯，พระพุทธเจ้าบอกนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเนี่ยคือสุขอย่างยิ่งนะ佛陀说涅槃是最乐的状态。แล้วนิพพานเนี่ยมันเป็นของเที่ยงแหละมันไม่เปลี่ยนนะถ้าคนเข้าถึงนิพพานไม่มีแบบว่า เออวันนี้นิพพาน พรุ่งนี้ไม่นิพพาน นิพพานหมดแล้วไม่ใช่นะ如果得到涅槃，它也是涅槃是永恒长的、永远的啊，不会变啊，不没有说哦，今天得到涅槃，明天涅槃没有了。嗯，อันนี้คือคือนิพพานที่เป็นจริงๆนะไม่ใช่แบบพวกนิพพาน ชั่วคราวหรือชิมลองที่เราพูดโดยสมมุตินะนะ就是真正的涅槃哈不是啊短暂的涅槃เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้หรือบางที่เขาเรียกว่าเหมือนจิตเดิมแท้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นสภาวะแบบนี้แหละ有些人叫初心就是没有改变หรือครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอก จิตหนึ่งจิตหนึ่ง 或者有些老师会说是一心มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา一直没有改变了一直啊有乐ไหมหลวงพ่อป่วยท่านก็สนุกมีความสุขไม่ได้เป็นอะไรเพราะความสุขมันอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลาอยู่ละ好像啊我们长老虽然他生病了但是啊里心里面他他没有他没有苦 啊，还是一直有乐。แม้แต่ตายนะก็ก็มีความสุขที่ได้ได้ตายไม่ได้มีความกลัวตาย不管是啊去世死，他也没有害怕啊，也有乐的死。ท่านอยู่ก็อยู่เพื่ออนุเคราะห์พวกเรา当他还活着，只是为了帮助我们，教导我们。 ร่างกายอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยวางสบาย身体受不了了啊只是放下很自在แต่นิพพานก็ไม่เป็นเป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นตัวตนของอะไร但是涅槃也是无我它不不可以说说是我涅槃是没有主人的มันมีสามลักษณะเนาะนิพพานเป็นสุข เราก็เที่ยงแต่ไม่ใช่ตัวตน呃，涅槃有三个特征，一个是呃，一个是乐，一个是它恒常，但是它没有主人。对，我，嗯，那คือมันพลิกนะเราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของกายของใจความไม่ใช่ตัวตนของกายของใจแต่พอ จิตมันเข้าถึงนิพพานมันมันมีแต่ความสุขแล้วก็มันไม่เปลี่ยนแปลงมันเที่ยงแท้อ我们常常我们会看到这个三反应，但是当我们达到涅槃的境界的时候，它就有发生转变。他们写我จิตเป็นแบบนี้มันราบเรียบมันปกติปกติ嗯，然后这个甘田长老说，这个心就一直都是平常的。 ไม่ไม่มีขึ้นไม่มีลง ไม่มีไปไม่มีมาไม่有起起伏伏没有来去嗯ไม่ไม่มีออกไม่มีเข้าอะไร มันเป็นปกติ他没有说出去了又回来了嗯都是平常的มันมีแต่กระทบแล้วก็รู้กระทบแล้วก็รู้นะ有触了知道有触了知道嗯มันหลวงพ่อบอกมันไม่กระเทือน嗯 他没有动摇的，他不会晃荡的。คล้ายๆมันนะเออมันไม่กระเทือนอะไรมาเคาะมันก็ไม่ไม่ติด好像柱子什么什么碰到它，它也没有没有动摇。หลวงพ่อบอกเหมือนเอาก้อนหินคว้างใส่ฝาผนังมันก็เด้งออกมันไม่ติดเนี่ย就好像你呃 丢一个石头在到这个呃墙上，它会反弹过来，对吧？它不会，就是这个石头它不会粘在这个墙上嘛？对没？ <laughs> 是这样吗？对，坤，通常 <laughs> 不好意思啊。

ว่าเราเป็นพระอรหันต์เราเป็นนั่นเป็นนี่มันมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ในสภาวะธรรมต่างๆ也没有执着所有的状态，比如说哦，我是阿罗汉，也没有一点也没有执着。มันก็เป็นแค่สภาวะนะที่มัน มันเข้าถึงนะสูงสิ่งสูงสุดเนาะที่เราสามารถฝึกหัดได้ 是一个状态，我们啊，当我们用功后能得到就是最高的境界。เนี่ยก็อยากให้พูด พูดแบบนี้ให้ฟัง เพราะว่าบางคนกลัวกลัวปฏิบัติไปแล้ว มันนิพพานมันจะเป็นอะไรที่มัน มันคล้ายๆ มันไม่น่าสนใจนะ我我这样讲的就就是因为要 啊，告告诉你们不要害怕，有些人可能害怕我用功后，啊，涅槃是好像没有去没有嗯没有去没有好的。我可能我讲到空，它好像有点空空的。有些啊法师可能说关于涅槃是空的，然后啊我们修行者可能怕那个哦空空的，状态怕空。 แต่จริงมันว่าง ว่างจากกิเลสแล้วก็ว่างจากการไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆ เป็นตัวตนของเรา那这个空说的是呃离离开了所有的烦恼习气，然后呢，这里面是没有我的。มันว่างจากความเป็นทุกข์นะมีแต่ความสุขเลยนะ。呃，它空就是它没有苦。嗯。 ี่ยมันมีแต่ความสุขนะลิ乐นะ ไม่ต้องกลัวนิพพาน不要害怕涅槃เอาเป็นเป้าหมายชีวิตของเรานะ เอ่อ把这个当成你人生当中的目标ทำอะไรนะ ก็ขอให้เราได้มีสตินะ做什么都要有决心วันหนึ่งนะถ้าเราไม่หยุดเดิน ถ้าเราไม่หยุดทำความเพียรนะเราก็ต้องเข้าถึงนิพพานได้นะ

เะียอที่ถูกคือมันอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละ อืม这个什么叫正确的用功呢？就是八正道。八正道นี่แหละเรียกง่ายๆรวมๆนะ ที่หลวงพ่อเขาเขียนสรุปว่าการเป็นผู้ดูนะนี่แหละคือคือมรรค然后呢，长老呃总结说。

ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรทั้งนั้น呃，其实当长老说这个不是什么跟什么的时候，就是无我。啊，洒脱。洒脱。